боби дуюм баъд аз чанд вақт чун ғазаби шоҳ аҳашверӯш пас шуд ӯ ваштиро бо корӣ кардааш ва фармони дар ҳаққи ӯ баровардаашро ба ёд овард инро дида хизматгорони шахсияш ба ӯ гуфтанд бигузор барои шоҳ духтарони ҷавону зеборо ҷустуҷӯ намоянд барои ин шоҳ ба тамоми вилоятҳои шоҳигарияш шахсони махсусро таъин кунад то ки онҳо ҳамаи духтарони ҷавону соҳибҷамолро дар ҳарамсарои қалъаи шӯшан ҷамъ оваранд сипас онҳоро ба дасти ҳеҷай нигаҳбони занони шоҳ супорида ба онҳо маводи ороиши занона бидиҳанд бигузор ҳамон духтаре ки ба подшоҳ хуш меояд ба ҷои ваштӣ малика шавад пешниҳод ба подшоҳ маъқул шуд ва ӯ ҳамон тавр амал кард اینک در قلعه شوشن مرد یهودی با نام ماردخای که پسر یائیر بود میزیست یائیر پسر شمعی بود و شمعی پسر کیش از خانواده بنیامین اصلا کیش در شهر اورشلیم زندگی میکرد اما نبوکد نسر شاه سرزمین بابیل چندین سال پیش اورشلیم را خراب کرده шоҳи яҳудо якуньёро ба асирӣ гирифта буд дар он вақт киш бобокалони мордахай низ ҳамроҳи дигар асирон оварда шуд мордахай духтархонде дошт ки фарзанди амакаш буд пас аз вафоти падару модари духтар мордахай ӯро гирифта калон карда буд ӯ ҳадаса ном дошт лекин номи форсиаш эстер буд вай қаду қомати мавзун ва чеҳраи зебо дошт вақте ки фармони шоҳ эълон шуду духтарони зиёдеро ба қалъаи шушан оварда ба дасти ҳеҷай нигаҳбони занон супориданд эстер ҳам дар байни онҳо буд вай низ дар қасри подшоҳӣ таҳти назорати ҳеҷай қарор гирифт ситораи духтар ба ҳеҷай маъқул шуду ҳеҷай дарҳол ба эстер маводи ороишию خوراکی به او خاص را داد این چنین هفت کنیزان درباری را به استر سپارید و او را با کنیزانش به جای بهترین خانه زنان گذراند موافق امر مردخی استر به کسی درباره از ملت یهودی بودنش و آیله خود حرف نمیزد هر روز مردخی نزد خانه زنان میگشت تا که از حال و کار استر خبر یابد пеш аз назди шоҳ аҳашверӯш даромадан ба ҳар духтар дувоздаҳ моҳ барои тайёрӣ дидан муҳлат дода мешуд ӯ шаш моҳ бо равғанҳои хушбӯй ва шаш моҳи дигар бо атрҳову молиданҳои гуногуни занона худро орову торо медод сипас духтар дар навбати худ назди шоҳ медаромад ҳангоми назди шоҳ рафтан ҳар чизеро ки духтар талаб мекард медоданд то ки аз хонаи занон ба хонаи шоҳ барад духтар бегоҳӣ ба назди шоҳ мерафту саҳарӣ ба хонаи занҳои дигар баргашта таҳти назорати шаашғоз ки нигаҳбони занони дигар буд меистод вай ба назди шоҳ дуюмбора намеомад магар ин ки ба шоҳ хуш ояду ӯро бо номаш даъват кунад акнун навбати ба назди шоҳ даромадан ба эстер ҳам расид ҳамон эстери духтари абиҳоили амаки мордахай ки мордахай ӯро ҳамчун духтараш калон карда буд вай бо худ танҳо чизҳои пешниҳодкардаи ҳеҷайро гирифт инак ҳама ба эстер бо чашми нек менигаристанд зимистони соли ҳафтуми ҳукмронии шоҳ эстерро ба назди шоҳ аҳашверӯш ба қаср оварданду вай эстерро бештар аз ҳамаи занон дӯст дошт ва нисбат ба духтарони дигар ситорааш ба дили шоҳ бештар рост омад шоҳ ба сари эстер тоҷи шоҳигарӣ гузошта ӯро ба ҷои ваштӣ малика эълон намуд он гоҳ шоҳ ба хотири эстер барои ҳамаи мансабдорону дарбориён зиёфат доду дар ҳамаи вилоятҳо пули андозро кам карда ба таври шоҳона тӯҳфаҳо тақсим карда дод вақте ки бори дуюм духтаронро ҷамъ карданд мордахай дар дарбори шоҳ хизмат менамуд эстер бошад дар бораи хешовандону халқи худ чуноне ки падархондаш мордахай ба вай амр дода буд ба касе чизе нагуфт او به مانند دوره کودکی همه گفته های مردخای را گوش می کرد. روز هنگامی که مردخای در دربار خدمت می کرد، دو دربان بیختان و تارش به قهر آمده می خواستند شاه را کشند. مردخای از این خبردار شده به ملکه استر رسانید و او به شاه از نام مردخای حادثه را نقل کرد баъд аз тафтиши ҳодиса фаҳмиданд ки ҳақиқатан дарбонон чунин нақша кашида будаанд пас онҳоро дастгир карда ба дор овехтанду тамоми ҳодиса дар ҳузури шоҳ дар китоби ёддоштҳо навишта шуд